وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu islam khutba yetu ya leo itakuwa ni mwendelezo wa khutba zilizotangulia katika uwajibu wa elimu na manufaa yake na ubaya wa ujinga na madhara yake katika khutba iliyotangulia tulitaja baadhi ya nusus maandiko katika kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na aqwal maneno ya wanachuoni yenye kuashiria na kuelekeza katika utukufu wa elimu na uzuri wake na uwajibu wake kadhalika na madhara ya ujinga na ubaya wake ndugu islam leo hii tutaelekezana na kufunzana jinsi gani ya kulielekea jambo la elimu jambo ambalo kwamba tumetaja fadhila zake nyingi ni jinsi gani Muislamu ataipata elimu, ataikusanya elimu. Ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameelekeza katika kitabu chake Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam jinsi ya kuitafuta elimu, na pia vile vile ulama wanachuoni wetu wa Kiislamu wakalibainisha na kulielekeza jambo hili katika vitabu vyao ni vipi muislamu ataketi chini na kuikusanya elimu na kuipata elimu kuifahamu na kuifanyia kazi ndugu islam elimu ni pana na elimu ni bahari kadhalika pia vile vile elimu ni nyingi wanasema baadhi ya ulama تعلموا كيف تتعلمون فإن العلم ليس له nihaya jifunzeni jinsi gani mtaipata elimu jueni jinsi gani mtaipata elimu na kujifunza elimu maana elimu ni pana elimu ni bahari ambayo kwamba haipimiki elimu ni nyingi kwa hivyo Muislamu lazima ajue ni jinsi gani ataiendea elimu ni jinsi gani ataipata elimu ni jinsi gani ataihifadhi elimu na haya wanachuoni wameielezea ndugu muislam katika elimu na katika visomo kuna elimu zenye manufaa na pia vile vile kuna elimu zenye madhara kwa hivyo ni wajibu muislamu na mwanafunzi kutambua elimu zenye manufaa azitafute na kuzifanyia kazi na pia vile vile kujua yale ambayo kwamba yana madhara katika vile visomo ambavyo kwamba vina madhara ajiweke navyo mbali ina maana muislamu afai shughulishe nafsi yake na elimu ambazo kwamba zina manufaa na yeye al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah katika al-Faqih wal-Mutafaqih asema fa innahu man shaghala nafsahu bighairi al-muhim adarra bil-muhim yule ambaye kwamba hata ishughulisha nafsi yake na elimu ambazo kwamba ni muhimu zenye manufaa na yeye basi atajidhuru katika zile elimu ambazo kwamba ni muhimu ina maana muislamu hafai kupoteza muda kwa kuzitafuta elimu ambazo kwamba hazina manufaa na yeye wala pia vile vile hazina faida yoyote kwake yeye fi dunia wal akhirah anapofanya hivi ataidhuru nafsi yake kwa hivyo ndugu islam ni zipi elimu zenye manufaa al-imam ibn al-jawzi rahimahullah katika sayyidul khatir akielezea elimu ambazo kwamba zina manufaa ndani yake asema innamal ilmu fahamu al-usul wa ma'rifatu al-ma'bud wa 'azamatihi wa ma yastahiqu hakika elimu zenye manufaa jambo la kwanza ni fahamu al-usul muislamu kuyafahamu misingi ya dini kuyafahamu misingi ya Uislamu na kuyafahamu misingi ya imani akayajua na kuyafanyia kazi kadhalika akasema wa maarifatul ma'bud na pia katika elimu zenye manufaa ni muislamu kumtambua muabudiwa wake kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kuitambua tauhid wa maarifatul ma'bud wa azamatihi pia vile vile kuutambua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ma yastahiquhu na yale ambayo kwamba Allah yastahiki katika ibada kuzitambua ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala akiendelea kusema wanadharu fi sirati rasuli sallallahu alayhi wasallam wa sahabatihi na katika elimu zenye manufaa muislamu kutizama na kusoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masohaba wake kwa hivyo hii pia ni katika elimu yenye manufaa kujua sira ya mtume kadhalika pia vile vile kujua sira za masohaba masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kiendelea kusema bi biadabihim na pia kujifunza adabu alizokuwa nazo mtume pamoja na maswahaba wake na waja wema na kujipamba kwa adabu hizo adabu za mtume na maswahaba wake na waja wema kujipamba na adabu zao kadhalika akasema wafahamu ma nuqila anhum huwa liilmu nafi'un na pia kufahamu yale ambayo kwamba yamenukuliwa na kupokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake hii ndio elimu yenye manufaa kadhalika pia vile vile al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika fadlu ilmi salaf ala al-khalaf akielezea elimu yenye manufaa ni ipi elimu ambayo kwamba Muislamu afaa ujishughulishe nayo maana usipojishughulisha na elimu yenye manufaa utaidhuru nafsi yako na kupoteza muda na kupoteza wakati asema ibn rajab al-hanbali rahimahullah falilmu nafi'u min hadhihi al-ulum kulliha elimu yenye manufaa katika visomo vyote jambo la kwanza akasema dhabtu nususul kitabi was sunnah wa fahmu maaniha ni muislamu kudhibiti na kuhifadhi maandiko ya kwenye Qur'ani na Sunna kwa hivyo Uislamu wafaa kushughulishwa na walimu na walinganizi washughulishwe katika kuhifadhi kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hii ndio elimu na kufahamu maana yake muislamu akajua maana ya Qur'ani akajua na maana ya sunna kadhalika pia vile vile endelea kusema akielezea hii elimu yenye manufaa wataqayyudu fi dhalika ma'thurati ani sahabati wa tabiihim fi fahmi maani alquran wal ahadith na elimu yenye manufaa ni muislamu kujifunga kujifunga na yale ambayo kwamba yamepokelewa kutoka kwa maswahaba na wanafunzi wao wa tabi'in na wanafunzi wa wanafunzi wa maswahaba atbaa atabiin ukajifunga na ufahamu wao ina maana ukafahamu Qur'ani ukafahamu sunna kupitia maneno na tafsiri ya wale wema waliotangulia salafu salih hii ndio elimu yenye manufaa kama alivyosema imam Ibn al-Qayyim rahimahullah al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'yi fulani elimu qala Allahu qala rasulu qala sahaba hum ulul arfani ulul arfani masahaba watu wa elimu mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina rasuli wa baina ra'i fulani wala si elimu kwenda kinyume na kile alichokisema mtume sallallahu alayhi wasallam ukaanzisha tofauti na kuanzisha migogoro na khilafu katika dini waambiwa mtume yosema hivi yosema abana shekhu wangu pia yosema hivi mimi naonelea hivi hii si elimu huu ni ujinga kwenda kinyume na maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kinyume na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutegemea rai za mashekhe ama rai za walimu na maneno yao hii si elimu isipokuwa ni ujinga kwa hivyo ndugu muislam katika njia za kuipata elimu na kufanikiwa unapoitafuta elimu jambo la kwanza jua elimu yenye manufaa ni ipi na elimu yenye manufaa ni hii ambayo kwamba tumeielezea kuyafahamu misingi ya dini kukihifadhi kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kumtambua Mola wako mlezi ukubwa wake na ibada zake kufahamu maneno ya Allah na mtume wake kupitia tafsiri ya wale wema waliotangulia hii ndio elimu ambayo kwamba Uislamu wafaa kushughulishwa nao na si kama wanavyofanya ahlul bid'a katika sufia walhizbiyun wanawashughulisha waislamu na mambo ambayo kwamba ni duni thamani mambo ambayo kwamba yanapoteza muda bali elimu nyingine ni elimu ambazo kwamba zina madhara za wadhuru waislamu wala haziwanufaishi kama wanofanya khurafiyun as-sufia kuwafundisha watu elimu za kichawi elimu za kijanga jinsi ya kupiga ramli na kutumia irizi ama kufunga irizi kadhalika kuwafundisha watu elimu za falaki kutumia nyota mtu akatumia nyota kwa kule kutabiri matukio yenye kutokea katika ulimwengu kama huu hizi ni elimu ambazo kwamba za wadhuru waislamu wala haziwanufaishi ndio maana mmoja yosema وتعلم أحكام النجوم إضاعة liayami umrin yanqadhi wayafutu kule kusoma zile elimu za nyota elimu za falaki ni kupoteza muda wapoteza muda wako maana ni elimu ambazo kwamba zitakudhuru wala ziwezi kunufaisha ma ya'lamu al-insanu ma kasbuhu ghadan wa ma ya'lamu al-insanu aina yamutu usidanganywe ukaambiwa nyota fulani atakufa fulani ama nyota fulani kutakuwa na mikosi na kutakuwa na matatizo na madhara na nuksi la jambo hili hakuna anayelijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala maana ni mambo ya ghaibu mwanadamu hajui kesho atachuma nini wala pia vile vile hajui atakufa wapi kwa hivyo elimu kama hizi ni elimu ambazo kwamba zina madhara waman shaghala nafsahu bighairi almuhim adarra bilmuhim kama alivyosema al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah yule ambaye kwamba ataishughulisha nafsi yake na elimu ambazo kwamba hazina umuhimu wala hazina manufaa ataidhuru nafsi yake alhamdulillahi alamin والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ndugu islam katika mambo ambayo kwamba mtafutaji elimu afaa kuyafahamu na kuwa nayo kadhalika pia vile vile jambo ambalo kwamba afaa makini nalo ni hili jambo la kuchagua mwalimu ndugu islam Muhammad bin Sirin rahimahullah asema inna hadha alilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, basi tizameni ni kwa kina nani mwechukua dini yenu. Ndugu Muislamu, Muislamu ama kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitaallum, hakika elimu ni kwa kujifunza, uketi chini ufunzwe. Kwa hivyo ikiwa elimu ni kwa kufunzwa, uketi chini lazima uwe na mwalimu lazima uwe na shekhe na mwenye kufunza na ambaye kwamba atakuongoza asema mmoja katika waja wema kuwa yule ambaye kwamba itakuwa hana mwalimu ama itakuwa mwalimu wake ni kitabu chake mankana shekhuhu kitaba kathura khata'uhu wa qalla sawabu yule ambaye kwamba itakuwa mwalimu wake ni kitabu chake ina maana aanza kutafuta elimu elimu itafuta katika vitabu ama hii leo watu watafuta elimu mitandaoni mtu badala ya kutafuta mwalimu mzuri mwalimu ambaye kwamba atamwelekeza asoma mwenyewe aangalia katika mitandao ama aangalia katika vitabu hasa mtu kama huyu makosa yake itakuwa ni mengi kuliko kupatia lazima usome na uwe chini ya mwalimu mwalimu ambaye kwamba atakuongoza na kuelekeza hii elimu huwezi kujifunza mwenyewe mtu amesema innamal ilmu bitaallum hakika elimu si vinginevyo isipokuwa ni kwa kujifunza ina maana uketi chini ujifunze kadhalika mtume alikuwa na mwalimu wake Jibril akiteremka na Qur'ani akimfunza kila Ramadhani Jibril akija mara mbili ama mara tatu akija kumfunza mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi ya kuisoma Qur'ani kwa hivyo mwanafunzi lazima atafute mwalimu mzuri aitafute elimu chini ya mwalimu asijisomee mwenyewe katika vitabu kadhalika alimama imam Shafi'i rahimahullah taja na asema kama alivyotaja al-Imam Ibn Jamaa al-Kinani rahimahullah katika tadhkiratu sami' wal mutakallim asema man tafaqaha min butuni alkutub dayaa alahkam yule ambaye kwamba atatafuta fiki katika matumbo ya vitabu ina maana atatafuta fiki katika vitabu pasipo na kuwa na mwalimu dayaa alahkam atapoteza ahkam nyingi sana za dini haizi kupata fiki wala haizi kuifahamu dini kwa hivyo elimu lazima uwe chini ya mwalimu asa huyu mwalimu ambaye kwamba fa uketi usome chini yake mwalimu kama huyu afaa kuwa ni mwalimu aliyehitimu aliye na vigezo vya kufunza si kila mwalimu utaketi chini yake si kila darasa ukisikia mahali ipo uenda kuketi pale usikiliza darasa la lazima uangalie ile elimu ichukua kwa nani ndio bin sirin rahimahullah sema inna hadha alilma dinun fanzuru amman taakhudhuna dinakum hakika elimu hii ni dini tizameni wapi mwaichukua dini yenu kwa hivyo sio kila mahali utaketi chini kusoma na si kila mmoja utamfanya mwalimu wako lazima uangalie mwalimu je mwalimu ana vigezo vya kufundisha hasa hapa tutaja baadhi ya vigezo ambavyo kwamba mwalimu wafaa kuwa navyo na yule mwalimu ambaye kwamba afaa umchague ili usome chini yake alimamu Malik rahimahullah kama alivyonukua Al-Imam Dhahabi rahimahullah katika Siyar A'lam an-Nubala asema la yukhadhu al-ilmu min arba'atin wa yukhadhu mimman siwahum elimu haichukuliwi kwa watu wanne kuna watu wanne ambao kwamba Muislamu hafai kuchukua elimu kwao lakini kando na hawa wanne waweza kuipokea elimu kwao mtu sampuli ya kwanza ni upi wa kwanza sema safihun yu'linu safa haufai kuchukua elimu kwa mtu mpumbavu mtu mjinga ambaye kwamba yadhihirisha ujinga wake ina maana yeye mwenyewe ni mgonjwa atakatiba sasa wewe enda kujitibu kwake itakuwa vipi sasa hauwezi kuchukua elimu kwa mtu kama mtu mjinga ambaye kwamba adhihirisha ujinga wake kwa hivyo mwalimu na mfunzaji lazima awe na elimu lazima awe na maarifa ya kumlea mwanafunzi na kumfunza kijana na mtoto yule ambaye kwamba atapewa amfunze huyu ni mtu wa kwanza ambaye kwamba hufai kuchukua elimu kwake wa pili akasema wala min sahibi hawan yad'u ila bid'atihi na pia vile vile hufai kuchukua elimu kwa mtu wa bid'a mwenye kulingania katika bidaa zake na ili jambo wengi katika Uislamu hawaelewi wakiambiwa usiende kwa shekhi fulani ni mzushi asema naenda nitachukua mazuri mabaya nitaacha hasa hiyo wajuaje kuwa kile anachokisema ni kizuri na hichi kibaya na una elimu inna hadha alilma dinun fanzuru amman taakhudhuna dinakum hii elimu ni dini tizameni wapi mwachukua dini yenu kwa hivyo dini yachukuliwa kwa watu wa sunna as-salafiyun si watu wazushi mzushi ambaye kwamba yualingania katika uzushi usipokee elimu kwake atakutatiza na kudanganya na kukutia katika batil kukutia katika bid'a kukutia katika shirki kadhalika msiwapeleke watoto wenu kwa wazushi ndio maana mmoja katika waja wema Abu Ishaq Al-Jubnayani rahimahullah asema la tuallimu auladakum illa inda rajulin hasaniddin fadinu sabii ala dini muallimi msiwapeleke watoto wenu kutafuta elimu isipokuwa kwa watu wenye dini nzuri watu wenye itikadi nzuri maana dini ya mtoto ni dini ya mwalimu wake ina maana mtoto athirika na mwalimu ataiga yale mambo ya mwalimu na kuchukua ile dini ya mwalimu ile dini ambayo kwamba yule mwalimu yomfunza inna hadha alilma dinun fanzuru amma taakhudhuna dinakum huyu ni mtu wa pili mzushi mwenye kuutangaza uzushi wake mwenye kulingania katika maulidi mwenye kulingania katika mahitima mwenye kulingania katika itikadi mbovu kusema Allah yuko kila mahali wala Allah hayupo juu ya arshi mwenye kulingania katika shirki na katika bid'a mtu kama huyo hufai kuchukua elimu kwake atakupoteza atakudanganya na kutoa katika njia iliyonyooka njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sampuli ya tatu mtu ambaye kwamba hufai kuchukua elimu kwake asema wala min kadhabin yakdhibu fi ahadithin nas au wala min kadhabin fi ahadithi nas na pia vile vile usichukue elimu kwa mtu muongo shekhe muongo ambaye kwamba yuwadanganya katika maneno ya watu kama wanavyofanya mahurafi na masufi wapata shekhe yuwasimama mbele ya hadhara aanza kuwadanganya awambia sharifu fulani walii fulani sijui alimfufua mtu mtu alikuwa amekufa akamfufua kwani amekuwa Isa yeye alayhi salatu wasalam hasa watu kama hawa si watu wa kuchukua elimu kwao ni watu ambao kwamba watawapoteza watu waongo watu wa bid'a kutochukua elimu kwa watu kama hawa na mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa inna min ashrati saa an yultamasa alilmu inda alaswaghir katika alama za kiyama ni watu kuitafuta elimu kutoka kwa watu wa bid'a watu wakaacha watu wa sunna wakakimbilia watu wa bid'a waenda kutafuta elimu huko kwao hii ni katika alama ya kiyama na wengi katika uislamu wakiambiwa hawasikii wala hawaelewi asema nitachukua mazuri mabaya na acha wewe wajuaje kuwa hili ni zuri hili ni baya kwa hivyo angalia wapi wachukua elimu ni nani ambaye kwamba wasoma kwake chukua elimu kwa mtu mwenye dini nzuri mwenye tabia ambaye kwamba ni mkweli ana amana sie shekhe ambaye kwamba ni muongo sampuli ya nne asema Imam Malik rahimahullah wala min shaykhin lahu fadlun wa ibadatun wa salahun idha kana la ya'rifu ma yahmilu wala ma yuhadithu bihi pia usichukue elimu kwa shekhe aliyeghafilika shekhe ambaye kwamba hajielewi hajui anachokifunza wala hajui anachokisimulia ni shekhe kweli lakini ni mughafal ni mtu ameghafilika aweza kusimulia hadithi ya uongo lakini hajui sababu gani hapitii wala azingatii basi mtu kama huyu pia vile vile usichukue elimu kwake kwa hivyo mfunzaji na mwenye kutoa elimu na yule ambaye kwamba anafaa utafute elimu kwake lazima iwe na vigezo kama hivi ambavyo kwamba tumevitaja jambo la kwanza awe ni mtu mwenye dini awe na dini nzuri na itikadi nzuri usichukue dini yako kwa watu wa bida watakudanganya na kukupoteza jambo lingine awe ni mkweli na ni muaminifu awe na amana katika ilmu asiwe shekhe muongo kama walivyo mashekhe wa kisufi na kihurafi ambao kwamba wanaodanganya waislamu na kula mali zao mashekhe kama hawa si watu wa kuchukua, kuchukua elimu kwa elimu wafai chukuliwe kwa watu wa sunna kadhalika awe ni shekhe ambaye kwamba yuko macho asiwe ni mughafal shekhe ambaye kwamba ameghafilika hajui yasema nini hajui yasimulia nini hadithi ya uongo yuisema hukumu ambayo kwamba imefutwa yuwafundisha watu na kuambia watu waifanyie kazi basi mtu kama huyu usichukue elimu kwake ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katika maneno yake na athari yake tukimalizia asema la yazalu nasu bikhairin hawatoacha watu kuwa katika khairi wanapofanya jambo gani ma akhadhu ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim waislamu hawatoacha kuwa katika kheri madamu wanachukua elimu kwa watu wazima wanachuoni waliotamvi katika ilmu wanachuoni walezi watu wazima katika elimu na katika miaka hawa ndio watu wafaa kuchukua elimu kwa tena watu wa sunna kadhalika akasema wa umanaihim kuchukua elimu kwa watu ambao kwamba ni waaminifu si watu ambao kwamba ni wajanja na ni waongo katika darasa zao wenye kuwadanganya waislamu kadhalika akasema wa ulamaihim na wanachuoni wao akasema faidha akhadhuhu wakichukua elimu min asaghirihim wa shirarihim halaku wakichukua elimu kutokamana na vijana wadogo wadogo wadogo katika marika katika miaka na wadogo katika elimu na wakachukua elimu kutokamana na watu wa shari watu ovu watu wa bida halaku inakuwa ni sababu ya kuangamia hivi ndivyo umma unavyoangamia kuchukua elimu kwa watu wasiojielewa watu wa bida unapofanya hivyo huwezi kuipata elimu inakuwa ni sababu ya kunyimwa elimu na kuikosa elimu tukimalizia ndugu zangu Islam khutba yetu katika khutba ya kwanza tumeelezea na kutaja ni ipi elimu yenye manufaa elimu ambayo kwamba Muislamu afaa kuitafuta kutoa juhudi zake katika mali yake na katika nafsi yake na umri wake kuhakikisha elimu kama hiyo ameipata kama vile kuyafahamu misingi ya dini nguzo za Uislamu na nguzo za imani kumfahamu Allah ukubwa wake na yale ambayo kwamba yastahiki katika ibada zake kumfahamu mtume pamoja na maswahaba wake kuifahamu Qur'ani na Sunna kwa maneno yake maneno ya mtume na maswahaba wake kadhalika pia vile vile tukataja jambo la kuchagua mwalimu lazima uchague mwalimu mzuri sababu gani inna hadha alilma dinun fanzuru amma ta'khudhuna dinakum hakika hii elimu ni dini yenu tizameni ni wapi na kwa kina nani mwechukua dini yenu mwalimu ambaye kwamba faa tuchukue elimu kwake lazima awe na vigezo vile vigezo vya kisheria awe na dini na itikadi ya kisawasawa awe ni mwaminifu mwenye amana asiwe ni mwalimu aliyeghafilika asiwe ni mwalimu muongo asiwe ni mwalimu ambaye kwamba itikadi yake ni mbaya ima ni itikadi ya kisufi ama itikadi ya kikhawariji na itikadi nyingine mbaya mbaya watu kama hawa hauwezi kuchukua elimu kwao unapochukua elimu kwao inakuwa ni sababu ya kuangamia na kuiacha njia iliyonyooka wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum jazakumullahu khairan